وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا نبالي لبوان بيا ملائكة مسجدين آدم وكم سجدية إسفق إبليسي akasema je nimsujudie uliyemuumba kwa udongo قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً Akasema, hebu nambie habari ya huyu uliyemtukuza juu yangu. Ukiniakhirisha mpaka siku ya kiyama, hapana shaka nitawaangamiza dhuria zake wasipokuwa wachache tu. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء Akasema Mwenyezi Mungu, ondokelea mbali. Atakaye kufuata katika wao, basi jahannam itakuwa ndiyo malipo yenu, malipo ya kutimia. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Na wachochee wawezao katika wao kwa sauti yako na wakusanyie jeshi lako la wapandao farasi na waendao kwa miguu na shirikiana nao katika mali na wana na waahidi na shetani hawapi ahadi ila ya udanganyifu inna ibadi laysa laka alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakila hakika wewe huna mamlaka juu ya waja wangu na Mola wako mlezi anatosha kuwa ni wa kutegemewa ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما Mola wenu mlezi ndiye anayekuendesheni merikebu katika bahari ili mtafute katika fadhila zake. Hakika yeye ni mwenye kukurehemu ni nyinyi. Wa idha massakum ad fil bahri dhalla man tad'una illa iyya falamma najjakum نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا Na inapokufikieni taabu katika bahari, hao mnaowaomba wanapotea isipokuwa yeye tu. Na anapokuvueni mkafika nchi kavu, mnageuka.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 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Na hakika tumewatukuza wanadamu na tumewapa vya kupanda nchi kavu na baharini na tumewaruzuku vitu vizuri vizuri na tumewafadhilisha kwa fadhila kubwa kuliko wengi miongoni mwa tuliowaumba. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na Mwenyezi Mungu anakumbusha asili ya kuumba na uadui baina ya mwanadamu na iblisi. Pale alipowaambia malaika msujudieni Adamu kwa kumwamkia na kumheshimu kwa kumuinamia. Hapo hapo wakasujudu isipokuwa Iblisi akakataa. Na akasema kwa chuki, vipi msujudie uliyemuumba kwa udongo na hali mimi umeniumba kwa moto? Mimi ni bora kuliko yeye. Iblisi akasema, ewe Mola wangu mlezi, hebu nambie habari za huyu uliyemtukuza juu yangu, ukaniamrisha nimsujudie. Kwa nini ukamtukuza kuliko mimi? na mimi ni bora kuliko yeye na hapa kwa utukufu wako ukinibakisha ni hai mpaka siku ya kiyama basi nitawahiliki dhuria zao watawazaa kwa kuwa ghuri isipokuwa wachache tu kati yao walinda na kuhifadhi Mola akamwambia kwa kumtisha na kumlegezea kamba endelea na shani yako ulichagulia kuifuata atakayekutii wewe katika wana wa Adamu basi jahanamu itakuwa ndiyo malipo yako na yao malipo ya kutosha yaliyokamilika. Na wazuge na wavute kwa kuwaitwa maasi Mwenyezi Mungu hao na waweza miongoni mwao. Nafanya kila juhudi yako ya namna zote za udanganyifu. Nashirikiana nao katika kuchuma mali ya haramu na kuyatumia kwa haramu na kuwafurahisha watoto na kuwaghuri wafanye fisadi na wape ahadi za uongo kama kuwa miungu yao itawaombea na kuwa watapata utukufu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nasaba zao. Na shetani hawaahidi wafuasi wake ila kwa udanganyifu na uficho. Ama waja wangu ya mimi, wewe huna uwezo wa kuwapotoa kwa kuwa wao wanamtegemea Mola wao mlezi na yeye anatosha kabisa kuwa ni wakuwa nusuru wakimtaka msaada wa kusalimika nawe. Mola wenu mlezi ni peke yake ndiye anayeziendesha merikebu baharini ambazo kwazo nyinyi mnatafuta manufaa kwa biashara na mengineyo. Yeye daima ni mwenye rehema kwenu. Mkisibiwa na madhara na mkakabiliwa na hatari katika bahari, ukukimbieni wote hao muombao kwa haja zenu isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kwani nyinyi hapo hamumkumbuki mwinginewe, lakini akishakuvueni na kuzama na kukufikisheni nchikavu, mnache tauhidi kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na kufuru neema. Ndiyo mtindo wa binadamu daima kukataa neema. Na hapo tukishakuvueni mkafika nchikavu kwani ndiyo mmeaminisha kuwa basi haikupateni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Hasha, akitaka anaweza akaipindua ardhi ikakuteketezeni chini yake. Na akitaka atakupelekeni upepo mkali, ukutupieni kokoto na mawe, na wala msipate kwa kulindeni na au nyinyi mmeaminisha kuwa Mola wenu mlezi hatakurejesheni tena baharini na kuleteeni tufani la pepo livunjilie mbali hicho chombo chenu akakuzamisheni kwa sababu ya kutothamini neema yake pale ni mara ya kwanza tena hapo hamtapata kukuteteeni kwetu kwa tulio kufanyieni ili mpate kusalimika na hakika sisi tumewatukuza wana wa Adamu kwa kuwapa ubuzuri ilonyoka na matamshi na uwezo kuhiari mambo. Na tukawapa heshima na utukufu pindi wa kiti Na tukawapakia nchi kavu juu ya wanyama na baharini katika merikebu na tukawaruzuku vitu vitamu na tukawafadhilisha fadhila kubwa kuliko viumbe vingi kwa kuwapa akili na kuweza kufikiri.